أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد في صفاته بالجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإتيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a ku yawaita godiya ga Allah subhanahu wa tunatarwa da zan yi gare ku a wannan taro mai albarka taro na masoya musulunci taro na masoya raya sunnar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa taro na mutanen da muke fata su kasance ahlus sunna tunatar wanda zan yi gare ku a wannan taro jama'ar musulmi kan godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zaɓaɓɓen ma'aiki ya yi mana bayani mai gamsarwa a kan matsayin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin hadisai ingantattu masu yawa bayanin yana da yawan gaske sai dai ba za mu iya gama shi ba a wannan guri akwai abin da larabawa suke faɗa ma la yudriku kulluhu la yutraku julluhu abin da baya yiwuwa a yi shi gaba daya to bai kamata a bar shi baki daya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha takaitaccen abu mai gamsarwa ya fi abu mai yawa kuma mai shagaltarwa saboda haka mai fatan kaɗan da za mu faɗa ya yi albarka Allah ya samu dace to da farko jama'a abu ne sananne cewa babu wani littafi daga cikin littafan da Allah madaukaki ya saukar cikin wannan duniya wanda ya fi littafin Qur'ani babu wani littafi daga cikin littafai da Allah madaukaki ya saukar cikin wannan duniya wanda ya fi littafin Qur'ani Allah madaukaki ya zabi Qur'ani ya fifita shi akan at-taura da ya ba mu annabi Musa ya fifita shi akan zabura da ya ba mu annabi Dawuda kuma ya fifita shi akan littafin Injila da ya ba mu annabi Isa to abin da yake da ban mamaki kuma yake da ban sha'awa game da wannan littafi na qur'ani shine idan ka ɗauki littafin qur'ani ka buɗe suran farko da za ka fara gani ayar farko da za ka fara samu kalmar farko da za ka fara taraswa godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kawo mana kalmar farko da take cikin qur'ani bayan bismillah Alhamdulillahi rabbil alamin Idan ka ɗauki littafin Ƙur'ani, littafin da Allah maɗaukaki ya saukar littafin ƙarshe ga annabin ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ka ɗauki wannan littafi ka buɗe, suran farko da za ka fara samu, ayar farko da za ka fara taraswa, kalman farko da za ka fara samu bayan bismillah kalma ce ta godiya ga Allah. wannan kadai ya isa ku gane matsayin godiya ga Allah cikin Qur'ani hadisi ya tabbata ingantacce ka duba sahihul jami hadisi na 1163 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 1499 Anas bin Malik yace manzon sallallahu alaihi wasallam ya gaya sahabbai yace musu afdalul qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin baki ɗaya cikin qur'ani ayar da ta fi daraja ta fi falala ita ce kalman alhamdulillahi rabbil alami. manzon Allah ya gaya masa habbai kuma in ka duba sahihul jami hadisi na 2589 wata rana Abdullahi bin Jabir al ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya aka ce manzon Allah ne ya tambaye shi yace mar ala ukhbiruka bi akhyari suratin fil qur'ani shi ya kai Abdullah kana so in gaya maka surar da tafi daraja tafi falala a cikin qur'ani sai abdullahi bin jabir ya ce na'am ina so ya rasulullah sai manzon Allah ya ce masa alhamdulillahi rabbil alamin to akwai tambaya menene dalilin da ya sa Allah madaukaki ya sa kalman farko cikin ƙur'ani ta kasance godiya gare shi me yasa kalma da ta zo a farkon ƙur'ani ita ce godiya ga Allah subhanahu wata'ala to malamai suka ce mana Allah ya yi haka ne saboda ya koyar wa musulmai matsayin godiya gare shi mutane su gane godiya gare shi tana da babban matsayi cikin musulunci to ba fatiha kadai ba domin kalmar nan ta alhamdulillah ba ta zo a farkon fatiha kadai ba alaramma akwai surori da yawa da Allah madaukaki ya fara su da kalmar godiya kawo mana farkon suratul kahfi alhamdulillahi allazi anzala ala وجوده الكتاب ولم يجعل له عوجا قوم سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي آلهة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير بك جمع ومن فرق سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كاي كاون كريا وكاون فرقون سورة سبعي الحمد لله الذي له ما في السماوات السماوات وما في الأرض نعم له الحمد في الأولى jama'a godiya ga Allah madaukaki bayan Allah na ƙwarai suna yanta a koda yaushe cikin wannan duniya idan mutanen ƙwarai suka ci abinci suna gode ma Allah in sun sha abin sha na halal suna gode ma Allah in sun sanya tufafi ko suka dinka sabo suna gode ma Allah in sun samu abin hawa ko suka hau abin hawan suna gode ma Allah in sun yi aure suna gode ma Allah in sun samu haihuwa suna gode ma Allah in sun gina gida suna gode ma Allah in sun samu shugabanci suna gode ma Allah in za su kwanta suna gode ma Allah in sun farka suna gode ma Allah kai har in musiba ma ta same su in mutanen kwarai ne suna cewa alhamdulillahi ala kulli hali mutanen kwarai musiba ma in ta same su wallahi godiya ga Allah suke suna cewa alhamdulillah ala kulli hali duk wata ni'ima da ta samu mutanen kwarai suna yin godiya ga Allah suna yin wannan godiya yadda ta cancanta ga Allah madaukaki don tijo wallahi ko ka gode ma Allah ko kar ka gode masa ana gode ma Allah saboda haka da ma za ka yi godiyan da shi ya kuma godiyan nan kuma irin wadda ta dace da ubangiji kawo mana aya da take cikin suratul qasas aya ta 70 wa huwa allah wa huwa allah la ilaha illa hu la wala hamdu fil ula wa fil akhirah وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله شيني فالله مهلكي لا ilaha illa huwa babu wani abin bauta in ba shi Allah ba lahul hamdu fil ula wal akhirah godiya tana ga Allah a rayuwar wannan ta farko da kuma rayuwa ta ƙarshe a wannan duniya ana gode ma Allah kuma a lahira ma ana masa godiya wala hukumu hukunci yana ga Allah wa ilaihi turja'un kuma gare shi ake mai da ku don haka ka gode ma Allah ni'imar da ya baka godiyar nan kuma ka tambayi malamai yadda ake yin ta don ba da ka ake yi ba to sai dai kuma fa a lahira mutanen kwarai ne kadai suke gode ma Allah mutanen banza sau ɗaya suke godiyan kaga mutanen banza a duniya an ce su gode ma Allah sun ki wani abin mamaki jiya malamai sun gabatar da wa'azi Allah shi saka da alheri yana da wuya ka samu an yi haɗuwa irin wannan ta musulmai wani ne matsayi a gwamnati ya zo kuma daga cikin musulmai amma da uba Obasanjo ya samu mulki ana rantsar da shi ranar asabar washe gari ya haɗa fastocin najeriya ƙungiyar kan ta yi taro a babban ɗakin taro na ƙasar nan wai sun taru ne saboda thanksgiving suna godiya ga yesu wanda lokacin da muka tashi wa'azi abuja a lokacin da muka tashi yin semina a garin abuja kafin mu samu izinin wannan hall da yake jikin masallacin sai da aka tada shugabanni shugabanni na abu jahil da suka tashi takanat har kwato wajen sarkin musulmi kafin na aka yi sa'a to shi kuwa gashi a babban ɗakin taro na gwamnatin tarayya a nan aka tara manyan kiristocin ƙasar nan kai har amurka an samu wakili fafaro mu sai da ya turo wakili jama'ar musulmi to idan mu muka samu shugabanci muka ki kulawa da addini wallahi kar mu yi tsammani addinin Allah zai na kasa babu kai ne mai na ƙasa addinin Allah ɗaukaka zai mutanen kwarai suna gode ma Allah a nan duniya amma mutanen banza ba su yin godiya kuma wallahi a kiyama za su yi godiya ga Allah tilas mutumin da ya ƙi gode ma Allah nan duniya wallahi jama'ar musulmi a kiyama sai ya gode ma Allah ala tilas kai alaramma a wani lokaci ne mutanen banza suke godiya ga Allah yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labistum illa qalila yawma yad'ukum ranar da Allah yake kiran ku daga cikin kaburbura kuna kwance Allah madaukaki zai sanya mala'ika yayi kira wannan kira ita ce ta miƙewa domin hisabi ke jibu na bihamdihi a wannan rana za ku amsa wa Allah da godiya gare shi a nan duniya ba kun ki ba to a kiyama tashi da za ku yi daga kabari wallahi da godiya za ku tashi wa tazunnuna illa bisun illa kalila kuma kuna tsammanin cewa ba ku zauna cikin kabari ba face yan shekaru kaɗan daga lokacin da aka yi busa na farko zuwa lokaci da aka yi busa na biyu kuna ganin ɗan zaman da haka kaɗan ne saboda musibar kiyama la haula wala quwwata illa billah malamai suka ce yankuduna turaba an ru'usihim suna kada ƙasa daga kawunan su mutum yana fita daga kabari yana karkada jikinsa yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ɗarki ya tabbata gare ka ya Allah kuma godiya tana gare ka ka ji mutumin da a duniya an ce ya gode ma Allah ya ki gashi a kiyama lokacin da yake fita jikin kabari yana wannan godiya to malamai suka ce hamadu hina la yanfa'uhumul hamdu sun yi godiya a lokacin da godiyar ba za ta amfane su ba shin za su samu lada wannan godiya da suka yi ma Allah wannan godiya ba ta ba su lada to mutanen kwarai su ma suna tashi da wannan godiya domin kalmar da ake fita daga cikin kabari da ita shi wannan kalma ita ce ta godiya ga Allah to mutanen kwarai suna yin godiya ta biyu a lokacin da aka isa filin hisabi Allah madaukaki ya zo aka yi hisabi ga bayi a lokacin da aka gama hisabi sai aka ce wa mutanen kwarai ku tafi aljanna ya Allah ka sa duk taron nan muna ciki an gama hisabi sai aka ce duk ku tafi aljanna mutanen kwarai fa a wannan lokaci malamai suka ce ita kanta duniyar zai ta yi godiya ga Allah sannan duk wata dabba da wadda take iya magana da wadda ba ta magana wallahi sai ta yi godiya ga Allah kai har mala'iku a lokacin da aka gama hisabi mala'iku suna godiya ga Allah wata ran mala'ikata na min hawlil arsh الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين جماعة كل ورد وانا ابي ماماكي kalmar da ta zo a farkon qur'ani ko mu ce ayar farko ta qur'ani bayan basmala ita ce alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma gashi lokacin da aka gama hisabi a filin kiyama lokacin da aka gama hisabi aka ce wa 'yan aljanna su tafi aljanna Allah ka sa muna ciki aka ce 'yan wuta su tafi wuta Allah ka tsare mu a wannan lokaci Allah madaukaki ya ce mala'iku ma suna godiya taral mala'ikata hafina min haulil arshi zaka ga mala'iku suna kewaye wato gefen al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna godiya ga ubangijinsu wa qudiya bainahum bil haqqi an gama hukunci tsakanin mutane hukunci na gaskiya bayan an gama wannan hukunci ne ake cewa wa qila alhamdulillahi rabbil alamin tabbata ga Allah ubangiji talikai Allahu akbar al imam qatada babban tabi'i yace bada Allahu al khalqa bil hamdi li nafsihi wa khatama al khalqa fil akhirati bil Allah ya fara halitta da godiya ma kansa sannan kuma gashi ya gama halittar da godiya ma kansa to mu je godiya ta uku wadda mutanen kwarai suke yi wannan godiyan bayan an gama hisabi a filin hisabi sai a ce yan aljanna ku tafi aljanna to ka san a cikin tafiyan akwai munafikai ya Allah ka tsare mu daga ranar fallaka idan aka gama hisabi Allah ya ce a tafi aljanna wannan tafiyan da za a yi akwai munafikai a ciki suna ganin kaman an bar su ba a basu ba ana tafiya aljanna dole sai an wuce ta kan jahannama kuma akwai gada wannan gada ita ce siradi la haula wala quwwata illa billah gada mai wuyar hawa mutumin da yake da nauyin jiki bai iya ketara ta wanda ya zo da tarin zunubi wallahi bai iya ketarawa wanda ya cuci talakawa a mulkinsa bai iya ketarawa malamin da ya karya cikin wa'azinsa bai iya ketarawa mutumin da duk yayi zalunci a wannan rana wallahi bai ƙetare gadan na sirat idan an taho wannan gada kana kai sai ka dan juya sai ka ga munafiki ya fada tsundum sai zufa ya yanko maka anya za mu kai labari jama'a babban bakin ciki shine bakin ciki na kan siradi wallahi billahi domin an kira ka an ce ga aljanna je ka shiga kuma kana hangenta ka kusa ƙetarawa sannan kuma kafan ka sai ya salube ko mu ce kafan shi to kafan shi to idan mutanen kware suka ƙetara wannan surati sai su yi babban farin ciki domin bakin ciki mafi girma shine wanda ake yi a kan siraɗi farin ciki mafi girma kuma shine wanda ake yi bayan an ƙetare gadar siraɗi me suke cewa wa qala alhamdulillahi allazi azhaba anna sabra wa alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan mhm. inna rabbana laghafurun shakur wa a wannan lokacin mutanen ƙwarai sai su ce alhamdulillah allazi alhaba. annal hasan kai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawar mana da bakin ciki wannan damuwa wannan bakin ciki wannan zulmi da har muka samu muka rabu da ita kai godiya tabbata ga Allah saboda mun tabbata wallahi ba aikin mu bane inna rabbana lalle ubangijin mu lagafurun mai karban gafara mai yawan gafarta mu bayi ne shakurun kuma Allah mai karban mai yawan godiya ne to sun ƙetare gadon sirati kuma ana tafiya dai za a tafi aljanna ka suranta abin gashi nan an gama hisabi an ce a tafi aljanna an zo ana tafiya sai an ƙetare kuma jahannama kafin ake isa aljanna akan wutar jahannama akwai gada kun zo an ƙetare kuma sai aka ci gaba da tafiya din ana cikin tafiya sai a hangi aljanna daga nesa sai sayyidina ali ya ce idan aka iso kofar aljanna din nan wajadu shajaratan za su samu wata bishiya ya faruju min tahti ne ta tajriyani a ƙarƙashin wannan bishiya da take ƙofar aljanna akwai rafuka guda biyu in ji sayi na ali Allah ya kara masa yarda yan aljanna sai su doshi rafi guda yanda kasan an umarce su da yi domin sun tashi Allah madaukaki ya sanar da su cikin zukatunsu sun tashi da ilhamin abin ga rafi nan guda biyu gindin wannan bishiya in sun tafi rafi na farko fa min ha sai su sha ruwan wannan rafin fa azhabat ma fi butunihim min azan wa gillin wannan ruwa da suka sha sai ta kawar musu da duk wata cuta da take cikin wato zukatunsu da duk wata kiyayya da take cikin zukatunsu game da yan uwa musulmi saboda haka ba mutumin da zai shiga aljanna yana kin dan uwansa idan sun sha wannan ruwa Allah madaukaki zai kawar musu da daudan da ke cikin jikunansu da kuma wannan kiyayya da take cikin zukatunsu wannan ita ce sharabu tahur da Allah madaukaki ya gaya mana a suratul insan to sai su nufi wancan ɗaya rafu kuma sai su yi wanka in sun yi wanka sai Allah madaukaki ya kawar musu da duk wata dauda da cuta da take kan fatan jikinsu shine Allah ya kira wannan da suna nabratan na'im wadda take cikin suratul mutaffifina da sun yi wankan nan jikin jikinsu sai ta canza babu sauran dauda babu sauran tsufa kai kafin su shiga aljanna sai su yi godiya ga Allah wannan ni'ima tana da girman gaske Allah madaukaki ya ce wani za'ana ma fi su dore him. Wani za'ana ma fi su dore him mini ta gare min tahtemul anhar wa qalu alhamdulillahi hmm. wa alhamdulillahi لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحج ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون idan ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya kara masa rahama hadil arwah babi na 38 ya kawo wannan labari cikakken sa Allah ya madaukaki yace wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin duk wata kiyayya da take cikin su mun cire shi a wannan rana tun kafin ma su shiga kofar aljanna ya ku yan uwa musulmai kafin mutane su shiga cikin aljanna sai Allah ya cire wannan kiyayya da take cikin su. don haka malamai suka ce ba abin mamaki ba ne musulmi ya mutu yana kin uwansa musulmi kuma duk su shiga aljanna domin kafin su shiga aljannan Allah yana cire wannan kiyayyar da take cikin zukatunsu to sai dai kuma ana son musulmi a kullum ya ringa addu'a والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم wannan siffa ce ta mutanen kwarai ana so ku riƙa yin addu'a kuna cewa ya Allah اغفر لنا كغفرت منا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا الله كغفرت ما ƴan uwanmu da suka riga mu musulunta wala taj'al fi qulubina gillan ya Allah karka sa kiyayya a cikin zukatunmu na amanu ga waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji lalle kai mai tausayi ne kuma mai jin kai ana son musulmi ya rika wannan addu'a to amma babu mamaki mutane su mutu da kiyayya wato da take tsakanin su a cikin zukatunsu to wannan kiyayya ba ta hana su shiga aljanna matukar ayyukan su sun yi kyau Allah madaukaki ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin in sun taho kofar aljanna kafin su shiga aljanna din sai mun cire wannan kiyayya da take cikin kirazun su tajri min tahtihim anharu ga koramuna gudana karkashin su wa qalu a wannan lokaci yan aljanna kafin su shiga aljanna sai su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu har zuwa nan Allah nan da ya shiryar da mu har muka iso kofar aljanna kai godiya tana gare shi ma kunna wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba za mu taɓa iya shiriwa ba in ba don Allah shi ya shirye da mu ba don haka in ka samu kanka cikin shiryayu ka gode ma Allah ba dabarar ka bace ba ka ganin shugaban kasa sau nawa yake shugabancin ƙasar nan sau biyu amma duk sati yana zuwa ya ce Allah uku ne to ka gode ma Allah kai da kake talaka ba ka samu abinci sai kayi kodago sai gashi Allah ya shirye da kai har kana ganin wancan din batacce ne kai ne mai imani to ka gode ma Allah shirya ce ta ubangiji وقالوا الحمد لله الذي lihaza لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والله متم بايا كسن شيوا mai cikakken imani sai ya isa kofar aljanna malamai suka ce ba ka cikakken gaskanta manzanni sai ka zo kofar aljanna ga ka ga aljannan an ce ka shiga sai ka ce laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi lalle ashe manzannin nan da suka zo mana daga gurin Allah gaskiya suka kawo ka ji fa dura rayuwar da kai kana sallah kana azumi kana haji kana zakka kana bin sunnonin manzon Allah baka samu cikakkiyar imani cikakkiyar gaskatawa a cikin zuciyarka ba sai lokacin da aka ce shiga aljanna saboda da imanin da kake yi imani ne da gaibi yanzu ba imani ne al mushahada ga abin kana gani an ce kuwa ganau ya kori yau ko to yanzu kana gani ne da idanunka gashi an ce shiga aljanna saboda haka imaninka sai yafi fi lokacin da aka ce ga aljanna na shiga laqad ja'a rusul rabbina bil haqqi lalle haqiqa manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya wa nudu sai a kira su sai a ce musu to an tilkumul jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun wannan ita ce aljannar da aka ba ku gadon ta saboda aikin da kuka yi an ce an ba ku gado saboda babu ranar karba halak malak babu wanda zai zo ya jayayya da kai a kanta ya Allah madaukaki ka sa mu cikin ku to godiya kuma ta gaba fa wanda za mu yi bayani a kanta ita ce godiya ta biyar mutanen kwarai suna godiya ta biyar a lokacin da suka kai kofar aljanna din nan bayan sun tashi daga jikin wannan bishiyan sun isa kofar aljanna wasiqa allazina taqaw ila aljannati zumar allazina taqaw ila aljannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ببطن فدخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله مدوك ya ce to sai kuma a iza zuwa ga aljanna amma kuma daga wannan lokaci kungiya kungiya ne ba kamar yadda aka taso ba lokacin da aka zo aka ƙetare siradi duk wannan lokaci ba a ware ba sai bayan an taho gindin wannan bishiyar to daga nan zuwa kofar aljanna sai a sai ai kungiya kungiya da farko kungiyan annabawa su ne za su fara tafiya sannan kungiyan siddiƙai manyan sahabbai na annabawa to sannan kungiyan waɗanda suka yi shahada sannan mutanen ƙwarai idan sun iso kofar aljanna sai a tsaya ai ba a shiga aljanna haka kawai kamar hotel to gida ne mai darajar gaske sai a fara shawara to waye zai je ya kwankwasa mana kofa ba za a ba ribibi za a yi kawai a kama shiga aljanna ba sai an yi tunanin waye zai tafi ya fara kwankwasa kofar aljanna din sai mutane su zo gurin annabi adam su ce to kai ne dai na farko kai ne babanmu ya ce ta wannan aiki yana da girma kofa ce fa ta aljanna ku nemo ni matsayina bai kai ba sai a taho gurin annabi nuhu sai ya ce wai wai wai wannan ai babban mukami ne ku da ku sani ba ku nemi wani sai su taso su zo gun annabi ibrahim ya ce kai abin ya fi karfi na su tashi daga gun annabi ibrahim sai gun annabi musa Kalimun lahi in sun zo sai annabi musa ya ce abin ya fi karfi na sai su je gun annabi isa isa dan maryama sai ya ce kun manta ne akwai zababban mahalicci zababban ma'aiki sai su tashi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin karshe kuma fiyayyen halitta idan sun taho ka duba littafin Imam Muslim Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda ya ruwaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fa yaqulu lahum khazanatuha masu gadin aljanna sai su ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku tibtum kukan kun ji daɗi da aka ce wannan shine gidanku wallahi kun huta fadkhuluha khalidina aje malaiku da suke gadin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka duba irin fadin kofar aljanna tafiyan shekara arba'in amma a wannan rana da za a shiga aljanna za ka same shi huwa kazizun min suhami wallahi ƙara yake saboda cinkoson jama'a saboda yawan mutanen da za su shiga aljanna to idan sun dan shigo bakin kofan mutum sai ya daga ido ya kalla ka san kana kauyen ku ka san wani keken nan bai da shi har ya mutu ko keke to sai gashi ka shigo aljanna duk abin da baka tsammani gashi a nan abin da tunaninka bai taba baka ba sai gashi cikin aljanna da shigowa kofar nan kai suna wata godiya wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa adahu qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa adahu awrasna أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا أولا لوكتي سيسوتي الحمد لله الذي صدقنا وعده godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskanta mana alkawarinsa kai ne fa aka baka kyautan da baka taba tsammani ba ka san wani in aka mar kyautan da bai taba tsammani ba sai fashe da kuka ko wata kyautan ta fi karfin ma a yi magana a ce na gode sai dai ga mutum yana ta kuka ko to idan mutum ya shiga aljanna ya tsaya daidai kofar aljanna ya dube ta ba kukan yake ba wa cewa suke alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskanta mana alƙawarin ya ce in mun yi sallah zai ba mu aljanna in mun yi zakka zai ba aljanna in mun yi azumi zai ba mu aljanna idan muka bi sunnonin manzon Allah zai ba aljanna sannan in mun yi shugabanci da adalci zai bamu mu aljanna to mun bi sa sai gashi yanzu ya gaskanta mana alƙawarin nashi kai godiya ta tabbata ga Allah wa awrasana al-arda gashi ya bar mana gadon aljanna na tabawwa min al-jannati haythu nasha za mu yi tasarrafawa mu yi ta shiga inda muke so cikin aljanna fa ni'ma ajrul amilin Allah yace kai madalla da ladan masu aiki kada aka ce madalla da ladan masu aiki ashe abin sai an yi aiki ko ba wai ka zauna kana babana musulmi ne kakana musulmi ne to sai me ko kakan ka shehu usmanu ne in baka yi aikin shehu ba za ka shiga aljanna ne fa ni'ma ajrul amilina ma dalla da ladan masu aiki mun ji godiya guda biyar to ai ba su gama tafiya mana ya ce in mun yi sallah zai ba mu aljanna in mun yi zakka zai ba mu aljanna in mun yi azumi zai ba mu aljanna idan muka bi sunnonin manzon Allah zai ba mu aljanna sannan in mun yi shugabanci da adalci zai ba mu aljanna to mun bi umarninsa sai gashi yanzu ya gaskanta mana alƙawarin nashi kai godiya ta tabbata ga Allah wa awrasana al-arda ya bar mana gadon aljanna na tabawwa ta aljannati na sha za mu yi ta sarrafawa mu yi ta shiga inda muke so cikin aljanna fa ni'ma ajrul amilina Allah yace kai madalla da ladan masu aiki kada aka ce madalla da ladan masu aiki ashe abin sai an yi aiki ko ba wai ka zauna kana babana musulmi ne kakana musulmi ne to sai me ko kakan ka shehu usmanu ne in baka yi aikin shehu ba za ka shiga aljanna ne fa ni'ma ajrul amilina dalla da ladan masu aiki mun ji godiya guda biyar to ai ba su gama tafiya cikin aljanna ba an dai zo cikin kofan ba a isa tukuna masauki ba saboda haka godiya ta shida lokacin da aka kai su ne masauki suka ga irin tanadin da Allah madaukaki ya musu sai su ce godiya ta tabbata gare ka ya Allah zai ahallana daral muqamati zai ahallana daral دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب godiya ta tabbata ga Allah a ahallana darar muqamati wanda ya saukar da mu a gidan zama saboda gidan da kake a yanzu ba na zama bane duk yanda ka gyara shi har bila ko na Abuja gidan zama ne daga gina shi mutane uku sun shiga sun fita ko hudu ne baban gida ya shiga ya fita abata ya shiga ya fita abdulsalam ya shiga ya fita shaunuka ya shiga an ce ba ba shi mabudin ba ko an ba shi sannan ga na yanzu shi ma ya shiga shi ma zai fitan ko ya fita ko a fita shi don haka babu gidan da yake tabbata gidan zama sai gidan aljanna saboda haka suke cewa allazi ahallana daral muqamati amma kuma shiga gidan zaman nan ba aikinka ne kawai zai kai ka ba min fadlihi falalan Allah Allah kai mana falala la ya masuna fiha nasabun wahala ba ta samun mu a cikin wannan gida wala ya masuna fiha lugumu sannan kuma gimta ba ta samun mu ka san in kana gida a nan duniya komai kyan wannan gidan akwai ranar da zai gimshe ka sai ka canza saboda an gama yayin sa ko da abuka kake a ruga in ba bafin latani ne kai to daga baya sai kaga an gane a yanzu dai ana dan gini ko sai a fara gini kuma daga baya sai mutum ya zo ya shirya fula ƙato mai kyau yayi wucewa yake to idan aka gama zamanin abu yayin abun ya wuce to banda da aljanna shi yasa aka ce la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugubun babu wahala cikin aljanna kuma babu gimta mun ji godiya guda shida to godiya ta ƙarshe wadda za mu yi Allah ya sa dukkan mu muna ciki ita ce lokacin da ake ma 'yan aljanna liyafa domin in suka shigo sai an musu liyafa a lokacin da suka shigo aljanna a suratu yunus aya ta tara manzon Allah ai Allah madaukaki yake ce mana innal ladina amanu wa amilu salihati innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ودن سكي إيماني كما سكي أيكا ما سكيو duk dai maganan guda dan ba a cewa mutumin banza zai tafi aljanna ko da yaushe ana siffanta su cewa mutanen kirki ne sai ka dubi ka ko hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kanku hisabi kafin a muku hisabi shin kai mutumin kirki ne domin Allah ya ce innal ladina amanu waɗanda suka yi imani sai ce wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na gari in ka yi imani to a samu ya hada da aiki yatihim rabbuhum bi imanihim saboda imanin su din nan ba don aikin su ba imanin nasu Allah yake bukata idan suka yi imani suka yi aiki mai kyau su saboda sun yi imani da Allah sai Allah ya ba su aljanna ya hadihim rabbuhum ubangijin su yana shirya da su ko rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar min tahtiha al-anhar تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الله يتي أنا cikin gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su fi jannatin na'im cikin gidajen aljanna masu cike da ni'ima Allah ka samu ciki idan suka shiga wannan guri suna sha'awan a kawo musu wani abinci ne suke cewa alaramma

domin wannan ita ce godiya ta ƙarshe Allah ramma ka gaya mana don wanda baya aikin kwarai ya lura da kyau aikin babba ne wai idan sun tafi gurin da ake musu liyafa me suke cewa in suna so a kawo musu ko naman kaza ko na zafi ko na فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر, وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ya Allah madaukaki muna roƙonka ka sa duka taron nan mu kasance wurin wannan liyafa a lokacin da zan ce a kawo min naman nan iri-iri abinci iri-iri domin ban taɓa cin nufawa ba ka san baka tuna da ni ko to haka nasu zan ce a kawo wani ya ce waje gwalgwalo to ba dai ni na faɗa ba wani ne ya faɗa to a wannan lokaci Allah rama wace kalma ake faɗa da awahun fiha subhanaka allahumma awahun fiha subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku jara ayyukanku ku roki Allah madaukaki ya sa mu cika da imani har karshe Allah madaukaki ya ce ita ce alhamdulillahi rabbil alamin kalmar da Allah ya fara da ita ce na fa littafin Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin sannan ga ƴan aljanna bayan an sa su cikin aljanna in suna bukatan a kawo musu abinci da'awahum fiha abinda suke cewa subhanaka allahumma fa ya'tihim malaku bihi sai mala'ika ya kawo musu abincin mala'ika wai shi yake liyafa mala'ika shine mai maka hidima a aljanna hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ka samu cikin aljanna idan mala'ikan ya zo saboda ladabi ba zai ce ga abincin ba sai ya sallama sai ya maka sallama to sai kuma mutum sai mai da sallama shine Allah yake wa tahiyatuhum fiha salam bayan sun gama cin abincin wa akhiru da'awahum kalmar su ta karshe ita ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji salikai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace yulhimuna tasbiha wa tahmida kama yulhamuna nafsa yanda ka san aka mai da numfashi halittarka bayan da za a yi ka yin numfashi to haka ɗan aljanna wato godiya ga Allah ta zama gare shi godiya ta ce gare shi a kodin shi yadda kake numfashi haka yake yinta ta don haka ita ce ibadar ƙarshe ni'ima tana ƙaruwa har abada sannan ibada ta har abada kuma ita ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ga Allah ubangijin talikai saboda haka wannan kalma ta godiya wallahi tana da muhimmanci don haka yasa Allah ya fara da ita cikin littafin Qur'ani to kana gode ma Allah idan muka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi na 105 sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku suka rawaito hadisi da Abdullah dan Umar Mas'ud da Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara musu yarda suka ba mu labari cewa a shekara ta goma sha ɗaya bayan annabci shekara ta goma sha ɗaya bayan annabci bayan manzon Allah ya shekara goma sha ɗaya da samun saƙo na farko daga gun Allah a wannan shekara ya kusa ya yi hijira zuwa madina kenan a wannan shekara mala'ika jibril ya taho ya haura da shi saman bakwai mala'ika jibril ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama ta bakwai a wannan tafiya an ba mu labari cewa manzon Allah ya gana da Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala to bayan ya gama ganawa da Allah lokacin da yake saukowa ya sadu da annabawa masu yawa daga cikin annabawan nan akwai annabi Ibrahim alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin nan da kansa yace laqitu Ibrahim lailata usriya bi a daren nan da aka tafi da ni saman bakwai na sadu da annabi Ibrahim wannan hadisi ya inganta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wannan dare da na tafi saman bakwai na samu ganawa da annabi ibrahim a lokacin da muka yi magana da shi da za mu rabu sai yace ce min ya muhammad akare ummataka minni salam idan ka dawo duniya ka gaya wa al'ummar ka ina musu sallama kai jama'a wannan taro na al'umma annabi muhammad ya kamata mu amsa ma rahmanu mu cewa alaikas salam saƙon da annabi ibrahim ya ce annabi muhammad ya gaya ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad atsari ka minni salama idan ka sauko duniya ka gaya ma al'ummar ka ina musu sallama in ji annabi ibrahim saboda haka muna amsa sallamar ka ya kai khalilur rahman masoyin ubangiji sai annabi ibrahim ya ce masa to haka risalati ilaihim ga saƙon da nake so ka gaya ma al'ummar ka ya kai annabi yace ka riƙe wannan sako da kyau ka isar da shi ga al'ummarka in ka je ka gaya musu akhbirhum anna aljannata tibatu turba in ka je ka gaya musu ita aljanna wallahi kasanta yana da kyau na ɗaya kenan izbatul ma'i sannan ruwanta yana da daɗi wa anna ha qai'anin sai dai tana da matsala guda babu tsiro ko ɗaya a cikin aljanna babu shuka a ciki babu bishiya ba komai gara dashen aljanna ɗin kalma guda hudu ne subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar waɗannan kalmomi su ne shan aljanna in ka tafi ka gaya ma ka in ji annabi ibrahim saboda haka aljannan tana nan empty babu bishiya idan kana so aljannar ka a samu a samu shuka a ciki ka san wani yana marmarin lemu ko idan kana so a samu lemu cikin aljanna in ma fa ka samu kenan to ya kamata sai ka yawaita faɗin waɗannan kalmomi guda hudu in ji annabi ibrahim da subhanallah da alhamdulillah da la ilaha illallah da allahu akbar a wata riwaya yake masa da la haula wala quwwata illa billah annabi muhammad ya isar da wannan sako jama'ar musulmi kar ku yi tsammanin zuwa mutuwarsa bai gaya ma kowa ba ku duba sahihul jami hadisi na da goma. wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagaye bayan garin madina sai ya ga wani daga cikin sahabbansa yana da shan dabino wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagaye bayan garin madina sai ya ga wani daga cikin sahabbansa yana da shan dabino sai ya tsaya da ya tsaya a wannan gona sai ya ce masa ala adulluka ala garasin huwa khairun min haza kana so in gaya maka kana so in nuna maka kana so in baka labarin da shan da yafi wannan alheri da shan da ya fi wannan dabinon alheri kana so in gaya maka wannan sahabi ce ina so ya rasulullah sai manzon Allah ya ce ta kulu ka rika cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ka faɗi kowanne yughrasu laka bi kulli kalimatin minha shajaratun fil janna kowace kalma ɗaya ka faɗa za a dasa maka bishiyar aljanna bishiya a cikin aljanna kalma guda in ka faɗa to za a maka da shi a gidan aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji Allah ka taimaka mana mu iya zikirinka kamar yadda ya kamata a kuma siffar da ta dace to ai wannan abun yana da wata aya wanda take cikin suratul qasas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ya sanya sa a samanta ya zaɓi firdausi daga cikin gidajen aljanna a cikin watanni na shekara Allah ya zaɓi watan muharram daga cikin daruruka na shekara Allah ya zabi daren lailatul qadri daga cikin kwanaki na mako Allah ya zaɓi ranar juma'a daga cikin lokuta Allah ya zaɓi lokacin sallah a cikin sallan ma Allah ya zaɓi rukuni na sujjada ashe Allah yana zaɓan abin da ya so daga cikin abubuwan da ya ga dama ma kana lahumul khiyara mutane ba su da zaɓi Allah shi ke da zaɓin abin da ya so to hadisi ya zo cikin littafin muslim ka duba silsilatu eh, sahiha hadisi na 1498 Abu Dharr Gifari Allah ya kara masa yarda yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul kalami afdal daga cikin kalmomi da dan adam ke magana da su wace kalma ce tafi sai manzon Allah yace mastafallahu li ibadihi kalmomin da Allah ya zaba mu bayinsa sune Allah ya fito daga cikin duk wata kalma da dan adam zai furta ta a rayuwarsa kalmar da Allah ya kalmomin da Allah ya zaba su suka fi Wahiya hiya kuma guda hudu ne haka nan Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito da Abu Huraira Allah ya kara musu yarda ka duba sahihul jami hadisi na 1138 da kuma hadisi na 1714 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah astafa al-kalami arba'an Allah ya zaɓi kalma guda hudu ne daga cikin dukkan magana da ɗan adam zai duk wata kalma da za ka faɗa a duniyar nan kalma hudu ne Allah ya zaɓa annabi yace subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar saboda haka yasa ake umurtar musulmai su yawaita yi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda muslim ya rawaito da imamun nasa'i da imamu tirmidhi da kuma littafin imamu al-baihaqi hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 102 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira waɗannan kalmomi hudu da cewa mu'aqibatun la yaqibu qailuhunna duk mutumin da yake faɗin kalmomi hudun nan ba zai tabe ba in ji manzon Allah wanda duk yake faɗin waɗannan kalmomi guda hudu yi tabewa in ji manzon Allah mu'aqibatun ana yin su ne a ƙarshen sallah shi yasa sai annabi yace dubura kulli salati maktuba a ƙarshen duk wata sallah ta farilla duk wata sallah ana so mutum ya faɗe ta kaga akwai hadisin da ake cewa ka faɗa kamar sau goma wani hadisin a da za ka yi su kai ɗari eh, ɗari ba ɗaya ana so musulmi ya yawaita yin su to sai dai kuma idan kana faɗin waɗannan kalmomi akwai ladabi na faɗan su ai ko ana so a samu nutsuwa don haka Allah yake wa zkur rabbaka fi nafsika wa rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifata wa duna al-jahr Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika ka rinka zikirin ubangijinka a cikin ranka sirran a sirrance kenan ake so ka yi tabarru'an a samu tawali'u da girmamawa ba ka zo kana Allah Allah kaman kakanka ko kakanka ba za ka kira shi haka ba ko hmm? sai ce kare na shi ana so a samu tawali'u wa khifatan kuma a yi shi da nuna tsoro ana yi ne da siffa ta mai tsoron Allah wa duna jihar kuma ya samu kasawar bayyanawa ba a so a rika daga murya Abdullahi bin Abbas sahabin annabi shi ya fassara ce an tusmi a nafsaka duna gairika kai kaɗai za ka ji abin da kake faɗa banda wani in ji Abdullahi dan Abba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara mana ba fassara mu bane an tusmi a nafsaka duna gairika sai Allah ya ce bil guduwi ka rika yinsa da safe wal asal da kuma mareke sai ce wala takun minal gafilin kar ka zama cikin gafalallu domin gafalalle shine wanda yi watsi da waɗannan kalmomi guda hudu waɗanda Allah ya zaba ya Allah ka kare gafalalle shine wanda baya zikirin safe da na yamma yaya ake zikirin koma gurin malaman sunna za su gaya maka akwai hadisai da manzon Allah ya bayani akai abubuwan da ake so musulmi ya rika yin da safe da waɗanda ake so musulmi ya rika yin da yamma abu umama talbahili in ka duba sahihul jami har yanzu hadisi na 2612 annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace ala adulluka ala ma huwa aktsaru min zikrika Allahu al-laila ma an-nahari shin kana so in nuna maka abinda in ka faɗe shi ya ya fi karfin duk wani zikiri da zaka yi cikin dare ko da rana annabi ya tambayi abu umama talbahili sai abu umama yace ina so ya rasulallah sai annabi yace ka rika cewa alhamdulillahi adada ma khalaqa alhamdulillahi mil'a ma khalaqa alhamdulillahi adada ma fi samawati wa ma fil ardi alhamdulillahi adada ma ahfa kitabuhu walhamdulillahi ala ma والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai wannan to ya fito wani zikiri da zaka yi cikin dare da kuma na rana sai annabi ya ce masa wa tusabbihu Allah mislahunna kuma kai kai tasbihin ubangiji kamar yadda kai ta hamidin sa yace masa hunna ka kiyaye waɗannan ka koye su da kyau wa hunna aqibaka kuma ka koyar ma yaranka min ba'dika a bayan ka mutu su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce to dan me yasa Allah madaukaki ya fara da a gode masa kafin tasbihi saboda wani hadisi wanda Jabir bin Abdullah al-Ansari ya ruwaito ka duba sahih na ibn hibban hadisi na 2326 da silsilatu sahiha hadisi na 1497 annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu shukri alhamdulillah godiyar da za ka yi mafi falala ita ce ka ce ma Allah alhamdulillah don haka daga cikin zikiri baki ɗaya babu wanda ya kai alhamdulillah kamar yadda hadisi suka tabbatar sannan godiya tana da nau'uka da yawa amma wannan ita ce wadda ake faɗi da harshe alhamdulillah manzo Allah yake to wannan fi kowace nau'i kuma in ka duba wani hadisi da yake cikin sahihul jami har yanzu hadisi na 1115 annabi sallallahu alaihi wasallam yake afdalu zikiri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah zikirin da yafi girma shine wato kace la ilaha illallah kuma addu'ar da tafi girma ita ce kace alhamdulillah in ka gode ma Allah ko baka roke shi ni'ima ba sai baka in ka gode man Allah to amma in kai butulci gare shi ko ka roke shi ba zai baka ba ka gani saboda haka babu addu'an da tafi godiya ga Allah madaukaki saboda haka in ka duba tarihin annabawa zaka gani cikin Qur'ani Allah ya gaya mana duka sun yi godiya ga Allah wani mu kawo guda hudu Allah rahma sai mu tsaya ko guda uku annabi ibrahim lokacin da Allah ya bashi da me yace alhamdulillahi allazi alhamdulillahi allazi wa haba li ala kibar Isma'il wa ishaq mhm. inna rabbi lasami'ud du'a lokacin da lokacin da ya roki Allah ya bashi da ya bashi da ko ko kamar da labari ya tabbatar masa ya tabbatar mana Allah ya bashi ya'ya annabi Ismail da Ishaq tun ya lokacin da ya kusan shekara ɗari kaga sai ya godiya ga Allah to annabi Dawud da kuma fa da ɗansa annabi Sulaimana wala qad atayna Dawud wa annabi Dawuda da ɗansa annabi Suleiman daraja da girma wadda bai taɓa ba ma wani ɗan adam ba da dukiya da iko Allah maɗaukaki ya ba su da ya ba su ba butulce ma Allah suka yi ba ka zama mataimakin shugaban ƙasa ba butulci za ka yi ba annabi Dawuda ba Najeriya ya shugabanta kawai ba har da aljanu annabi Suleiman annabi Dawuda kuma fa wanda Allah maɗaukaki ni'imomin da ya ba shi ciki har da sarrafa ƙarfi Shi ne makerin farko wanda ba bayi bukatan wuta kafin ya kira ko yana jin maganan tsuntsaye kuma in yayi zikiri duk wani tsuntsu zuwa yake wanda kisa tana da tsawon gaske lokaci ya kure tuni ake cewa in dakata da na faɗa to ga annabi Suleiman Allah madaukaki ya bashi mulki ya mulki aljannu wai da Allah ya bashi da shi da mahaifinsa irin wannan ni'ima sai suka ce alhamdulillahi allazi faddalana ala kasirin min ibadihi almu'minin godiya ta tabbata ga Allah da ya fifita mu akan bayinsa da yawa masu imani sai Allah ya zaɓe mu sai ya bamu kana kauyen ku ko Allah ya fito da kai sai ya baka girma ka zama ciyama ko ka zama kwamishina ko ka zama minista ko ka zama gwamna ko ka zama mataimakin shugaban ƙasa to ka sani fa ba wai kan kabilar ka bane ta sa Allah madaukaki ya baka wannan matsayi fifiko daraja ce ta Allah madaukaki da yake ba mu kowa abinda ake bukata kai shine ka gode ma Allah yi koyi da waɗancan annabawa to annabi nuhu fa lokacin da yake cikin jirgin nan bayan an yi ruwan tufana Allah ya gaya masa cewa to kafin ka sauka fa idza sawaita anta fa idza sawaita anta wa man wa sake shi ce masa to idan ka hau wannan jirgi fa idza ta anta in ka daidaito a kai wa mamma maka da waɗanda suke tare da kai alal fulki ka hau jirgin nan ka tabbata ka tsira daga ruwan nan to ka gode ma Allah fa qul alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi salimin ka ce ya Allah mun gode maka Allah nan da ya tsere da mu daga mutane azzalumai wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan ko ka rasa mana wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan ka rika addu'a lokacin da ka hau abin hawa din nan ka ce rabbi ya ubangiji anzilni munzalan mubarakan ka saukar da ni masauki mai albarka wa anta khairul munzilina lalle ya ubangiji kai ne mafifici mai bada masauki Allah madaukaki mun gode maka da ka kawo mu wannan gari ko muna fata ya Allah madaukaki wa'azin da aka gabatar a wannan gari ka sa masa albarka ya Allah ka nufe mu da aiki da abin da muka faɗa ko muka ji an faɗa ya Allah madaukaki ka haɗa mu baki ɗaya cikin gidan aljanna نسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يهدينا الصراط المستقيم ويمن علينا بالثبات عليه آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر